الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أبدا نشكر الله سبحانه وتعالى kumtakia في كيم تومي صلى الله عليه وسلم تكيند tukiendelea كمبشانا جانا tuliongelea ibada ya kuchinja tukazungumzia taarifu yake na tukazungumzia hukumu yake leo inshallah Allah akitujalia tutazukua tutazungumzia wakati wake wakati gani inaanza ibada ya kuchinja na wakati gani inaishia ibadatul udhiya ibadatun muaqqatatun la tujzi illa qabla la tujzi qabla waqtiha Imam Ibn usaymin rahimahullah anasema ibada ya kuchinja ni ibada ambaye iko na wakati wake kama tunavyojua ibada inagawanyika namna mbili kuna ibada ambaye inakuwa na wakati mtu hafai kuchelewesha kwa wakati wake kama mfano wa ibada ya Ramadhan Ramadhan hii mwezi hauwezi funga mwezi wa mm, Ramadhan katika mwezi mwingine bali ile ambayo unafunga kwa ajili ya ugonjwa ama maradhi ama kusafiri hiyo itakuwa inaitwa qada hii itakuwa inaitwa ada ibada ni ya kwamba unalipa si ati unafunga mwezi wa Ramadhani katika mwezi mwingine hapana bali mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada ambayo kuna wakati wake <clears throat> yule ambaye anasali ibada anafunga ibada ya Ramadhan katika mwezi mwingine analipa ile ambaye imempita katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hivyo kuna ibada ambaye iko na wakati maalum, mtu hafai kuchelewesha na ibada nyingine ambayo haina wakati ni kama ibada ya sadaka. Mtu anaweza toa sadaka katika mwezi wowote, wakati wowote. Ibada ya kuchinja pia ni vile vile ni ibada ambaye iko na wakati maalum. Mtu hafai kuchelewesha kwa hiyo wakati wake. Akichelewesha hata kuwa anapata hiyo thawabu ya mtu kuchinja katika siku ya Eid Wala tujzi kabla waktiha ala kulli halin. Yani haifai mtu kabla ya achinja kabla ya wakati wakati wake katika hala yoyote wala tujzi ubadaha ala sabili alqada wala baada yake mtu hafai kulipa kama mwezi mwezi wa Ramadhan ama saumu mtu aki, aki, akiwa na udhuru hakufunga analipa lakini hii ibada si ibada ya kulipa ikikupita hata kama imekupita na udhuru basi imekupita utakuwa umekosa hiyo daraja hautalipa ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, wa awwal waqtiha mwanzo wakati wake ni baada salati al-Eid ni baada ya sala ya Eid liman yusallun kwa wale ambayo wanasali ka ahli wa alaykum salam kwa hivyo mwanzo wakati wa kuchinja ni baada ya Eid kwa wale ambayo wanasali sala ya Eid lakini kwa wale ambao mfano wako safarini wako na udhuru ya kuwafanya wao wasisali sala ya Idi watu kama hao wanakuwa wanakadiria ile wakati wa Idi imepita ama hii kupita ikipita ndio wanaanza kuchinja ibada yao faman dhabaha qabla salati fashalatu fashatu shatu lahmi yule ambaye atakuwa mwenye kuchinja kabla ya sala basi hiyo mbuzi yake inahesabika ya kwamba amemnunulia tu watu wake mbuzi akawachinjia nyama ya kawaida hata kuwa anahesabika ya kwamba amechinja ibada ya udhiya وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة kwa hivyo mtu kama huyu ambaye amechinja kabla ya sala inampasa yeye atafute kama atakuwa na uwezo atafute mbuzi nyingine achinje baada ya sala ili apate hii fadla na hii thawabu lima ruya al-Bukhari lima rawa al-Bukhari an al-Bara bin Azib kwa hadithi ambayo imepokelewa na Bukhari kutoka Abara bin Azib anna Nabii sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam qal amesema man dhabaha qabla salati fa inma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi yule ambaye amechinja kabla ya sala basi hiyo ni nyama ambaye amepelekea tu watu wake hata kuwa mwenye kupata je thawabu ya kuchinja walaysa minan nusuk wala haitaisabika katika ibada ya kuchinja fi shay'in Wafihi an Anas, na katika hadithi nyingine ambayo imepokelewa na Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam qala, man dhabaha ba'da salah, yule ambaye amechinja atakuwa ni mwenye kuchinja katika siku ya Idi baada ya sala, faqad tamma nusuku, basi ibada yake imekamilika, wa asaba sunnatal muslimin, na amepata na sunna ya Waislamu. Wafihi an Jundub ibn Sufyan ibn Sufyan al-Bajali qala Jundub pia anasema shahidtu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nilishuhudia mtume sallallahu alayhi wasallam qala amesema man dhabaha qabla an yusalli yule ambaye amechinja kabla ya sala ya Idi falyu'id makanaha ukhra bali achinje badala yake mbuzi nyingine wal afdar na na ni bora an yuakhira dhabaha hatta tantahi al-khutbatan tumesema ni baada ya sala je baada ya sala mubasharatan ama baada ya khutba Almuallif anamesema yani inapendeza na ni bora mtu akikuchinja baada ya khutba mbili, yani baada ya sala mubashara mubasharatan. Mtu kuna wengine hawatakuwa wenye kusikiza khutba, wakienda kuchinja si si bibaya, inajuzu, lakini inapendeza mtu achinde baada khutba mbili kuisha. Lianna nabii sallallahu alayhi wasallam faala nabii sallallahu alayhi wasallam dhalik, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivyo, kama imepokolewa hadith Jundub uh, kama hadith iliyopokelewa na ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تمي صلى الله عليه وسلم alikuwa yadhbahu wayanharu bil musalla anachinja mbuzi na ngamia uh, musalla mahali pa kusali yani yubrizu udhiyatahu yani anaonyesha udhiya yake وفي صحيح البخاري عن انس bin Malik anna nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma khataba, yani katika hadithi ya Bukhari pia mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza khutba akashuka akachinja udhiya wake, na baada ya kujua ya kwamba wakati wake ya mwanzo inaanzia baada ya sala ya Idi. Je, wakati wa kuisha, wakati wa mwisho mtu kuchinja ni wakati gani? wayantahi waqtu al-udhiyati bi ghurubi shamsin ghurubi shamsi min yawmi a, min akhir yawmi min ayami tashrik. Inaishia ya kwamba ibada ya kuchinja ni kwa kuzama jua siku ya kumi na siku ya tatu ya ayamu tashrik. Siku ya ayamu tashrik ni siku ya kumi na tatu tarehe kumi na tatu wa huwa al-yawmu ath-thalith ashar min hijja Siku ya tarehe kumi na tatu ndo siku ya kwanza ya mwisho mtu kuchinja. Sala ya maghribi ikiingia fayakunu dhabhu arba'ata ayyam. Kwa hivyo kuchinja inakuwa ni siku nne. Yaumul Eid siku ya Eid, wa yaumul hadi ashar siku ya 11, wa yaumul thani ashar siku ya 12, wa yaumul thalith ashar siku ya 13, wa thalatha layalin. Wa thalatha layalin laylatul hadi yani hiyo ni tukiangalia mchana. Usiku ni usiku tatu, usiku wa 13 11 usiku wa 12 na usiku wa kumi wa hadha huwa alqaulu raji. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hiyo ndo kauli ambaye yenye nguvu min aqwali ahli alilm, tokamana na maaqwal za ahli alilm. Qala Ali ibn Abi Talib wa bihi qala Ali ibn Abi Talib, na hiyo kauli ndo alichagua Ali ibn Abi Talib katika riwaya yake moja. Waqala Ibn Ibn Qayyim pia amesema wa huwa madhhabu imam ahli al hiyo ni madhhab na njia ya watu ya Imam ya watu wa Basra ambaye ni Al-Hasan Al-Basri wa imam ahli Sham na imamu ya watu wa Sham ambaye ni Auza'i wa imam wa imamu fuqahai ahli al na imam wa mafuqaha ya watu wa hadith ambaye ni Shafi'i wakhtarahu Ibn al-Mundhir na hiyo kauli ndo Ibn al-Mundhir amechagua ya kwamba na pia Muallif rahimahullah anasema inapendeza mtu kuchinja usiku ama mchana. Amesema ya kwamba mtu kuchinja mchana ni bora kuliko usiku na usiku pia inajuzu wala haina karahia kwa sababu tukisema karahia ni inachukiza mtu kuchinja udhiya wakati wa usiku haina haichukizi bali inafaa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mchana na akataja kwamba hizi siku tatu zote mtu anaweza chinja kwa hivyo mtu akichinja usiku bado inabaki inafaa kwa sababu <clears throat> tukisema ni karahia inachukiza karahia ni hukumu ya sharia na hukumu ya sharia haithibitishwi isipokuwa kwa dalili. Tukisema kitu ni makruh, lazima tuwe na dalili. Tukisema kitu ni haram, lazima tuwe na dalili juu ya hiyo. Kwa hivyo hizo ndo darasa yetu kwa ufupi ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie amali zetu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.